În cer, în lumină, Tereza, tu ești și față în față pe Domnul privești. O Sfântă Tereza, ajută-ne pe pruncul Iisus pururi să-L iubim, să mergem pe urmele tale și în ceruri cu tine să fim.